Quick and Snow Show. Xin chào các bạn thính giả yêu quý, chào Quick quý yêu. Uh, cha mình phải véo mình một cái mới được ngày hôm nay Snow gọi mình là quýt quý yêu ừ. <laughs> mình phải ghi vào nhật ký mới được hôm nay là ngày bong bóng sao lại bong bóng <laughs> chẳng hấp dẫn gì cả bởi vì nó quá mỏng manh quá dễ vỡ vỡ đến nơi chắc chỉ sau 2 giây nữa là cùng này tên gia tinh kia lạc quan quá đấy các bạn thấy chưa nửa giây thôi là Snow đã thay đổi hẳn thái độ thế là hết một ngày bong bóng rồi <laughs> ghi lại nhật ký thôi ngày bình thường Snow quên là ngày đầu năm mới Snow đã hứa với tôi là năm nay, năm nhâm thìn này Snow sẽ đối xử tốt với Quick cơ mà. Có những lời hứa sẽ mãi chỉ là lời hứa cho dù ta có mãi chờ đợi bởi người hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ nó mà ta biết thế nào là hy vọng và mong chờ. Anh ạ, mình xa nhau cũng đã gần một năm. Gần một năm qua, em đã sống thật tốt bởi em tin vào những lời hứa, những lời hứa mà người hứa là anh đã không còn nhớ. Anh nói yêu em vào một đêm trăng rằm. Anh nói cảm ơn mặt trăng đã mang em đến bên anh. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được yêu thương em. Anh đã nói em hãy đặt niềm tin vào anh, nhất định anh sẽ không làm em thất vọng. Ngày mới yêu, anh và em thường đi dạo cùng nhau. Anh nắm tay em thật chặt rồi nghêu ngao hát. Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương. Em đã tin và trao cho anh con tim em, tình yêu của em, một tình yêu đầu đời đầy vụng dại. Anh đã hứa sẽ nắm tay em thật chặt, hứa sẽ đưa em đi đến suốt cuộc đời. Anh đã nói rằng bàn tay yếu mềm của em cần có một bàn tay to và vững chắc của anh để nắm chặt, để đưa em qua mọi sóng gió của cuộc đời vốn chẳng bình yên. Anh đã nói anh cất em trong tim kỹ lắm, không bao giờ anh để mất được đâu. Anh đã nói không chắc anh có thể mang lại cho em tất cả, nhưng anh tin nhất định anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc. Anh đã nói, đã hứa thật nhiều. Anh đã làm em tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu và bến bờ hạnh phúc mà anh hứa là sẽ mang lại cho em. Nhưng đúng là cuộc đời, không ai có thể biết trước được điều gì. Anh xa em, một buổi chiều tháng tư đầy mây đen u ám, xa anh cái siết tay cuối cùng và một lời hứa hai thậm chí là ba năm nữa khi nào em thật sự chín chắn và trưởng thành nếu em nghĩ lại tình cảm của chúng ta và em vẫn trân trọng nó không coi nó chỉ là thứ tình cảm bông đùa thì anh vẫn chờ em em đã cố gắng siết bao cố gắng từng ngày hoàn thiện mình từng ngày đã tin và nuôi nấng niềm hy vọng từng ngày nhưng em nào biết người đã từng yêu em cũng đang thay đổi từng ngày một ngày chớm đông mưa xe lạnh Em vô tình biết được tin anh đã có người yêu mới. Anh đã yêu một người con gái khác không phải là em. Mọi thứ trong em dường như sụp đổ, tựa như một lâu đài cát tráng lệ mà em cất công vun đắp, nay bị một con sóng lớn đánh tan, tan hết, không còn, dù chỉ là một vết dấu yêu thương. Thà rằng anh đừng hứa, đừng nói yêu em trọn đời, đừng hẹn thề, đừng xây trong em mơ ước về bến bờ yêu thương. Chắc có lẽ trái tim em, tâm hồn em sẽ không bị tổn thương tới vậy. Giờ đây anh đang vui cùng người yêu mới, còn em vẫn độc bước trên con đường của riêng mình. Những ký ức về anh và chuyện của chúng mình vẫn ở trong em, nhắc nhở em về một kỷ niệm buồn, một bài học đáng nhớ về niềm tin, tình yêu và những lời hứa. Sẽ đi những bước thật vững chắc, sẽ không vấp ngã, không để cho trái tim có cơ hội tổn thương thêm một lần nào nữa. Nhất định em sẽ làm được để một ngày gặp lại sẽ nói chuyện cùng anh như hai người trưởng thành. Tạm biệt anh, người đã từng yêu em. Anh chị thân, nhờ chị chuyển bức mail này tới Dương Hoàng Anh ở địa chỉ hoàng anh bghb@gmail.com với bài hát Set Promise của Davichi. Cảm ơn chị rất nhiều. Ký tên Trần Thương Huyền ở địa chỉ huyền.ut.pr30a.gmail.com 누가 다가와 말을 걸어도 이제 모른 척하겠어 email của bạn ở địa chỉ i love gạch dưới pingpong 2002 yahoo.com người ta yêu nhau người ta sẽ nói I love you anh yêu em em yêu anh nhưng đối với em từ đó không thể diễn tả hết được tình yêu của em dành cho anh mà mỗi lần em muốn nói với anh điều ấy em lại có câu quen thuộc mà đối với em nó thật tuyệt vời mỗi khi em nghĩ đến anh em khoái anh Em khoái anh vì mỗi lần anh đi làm về tạt qua ký túc xá để đưa đồ cho em thì anh phải bẹo má em một cái mặc dù em già khú đế rồi. Em khoái anh vì em bị cảm, anh nấu cháo bỏ vô cả mèn đem cho em. Trên cả mèn anh dán tùm lum hình trái tim và đặc biệt anh bỏ vào túi một tấm thiệp nhỏ xíu anh viết cháo tình yêu ăn sẽ hết bệnh. Anh vẽ vội hình tô cháo có khói là trái tim bay bay. Hỏi sao mà em không hết bệnh ngay được chứ? Em khoái anh vì mỗi lần em sai một cái là anh lại la em mà anh biết em hay giận nên anh chỉ giải thích dài dòng chứ không bao giờ lớn tiếng. Anh la đã thấy em im lặng một cái là anh lại ôm em và nói tại anh thương cưng nên anh mới nói em khoái anh vì anh không bao giờ bỏ quên bất kỳ ngày lễ tết nào dành cho em em khoái anh vì anh luôn là chàng hề của em anh là chùm trong việc đóng hài làm cho em cười em khoái anh vì mỗi sáng anh lại nhắn tin hai chữ dậy cưng nếu em chưa dậy thì chút trong tin nhắn của em sẽ lại xuất hiện chụp tin chỉ với nội dung dậy cưng em khoái anh vì mỗi lần anh và em đi chơi chung với nhau là không biết chán em nói tùm lum đủ thứ trên đời cái gì nói cho anh nghe và anh cũng kể tùm lum chuyện của anh mà không biết chán Em khoái anh vì mỗi lần đi ăn cái gì, em nói hôm nay em trả tiền thì anh nói rồi lại trả số lẻ nữa rồi, ăn 199 ngàn trả 9 ngàn là bao rồi đó. Em khoái anh vì mỗi lần em hỏi sao hồi đó anh đạp xe chở em đi tùm lum mà không mệt hả anh thì anh trả lời mệt thấy bà nội luôn và cười. Em khoái anh vì khi em đậu cao học anh nhảy lên vui còn vui hơn cả em. Em khoái anh vì khi em khóc anh ăn ủi em rất nhiều và lúc anh chọc em vui em cười hoài thì anh bảo cười cho giữ vô đến hồi khóc sướt mướt người gì mà dễ khóc giống mẹ anh em khoái anh vì lúc nào anh cũng nói em giống mẹ anh sao mà giống dữ hai con hổ trong nhà chịu sao nổi trời em khoái anh vì đi làm mệt về anh lại muốn gặp em hay đi ăn đi chơi chứ không như người ta lấy lý do đi làm mệt mà không quan tâm đến người yêu em khoái anh vì mỗi lần em dậy về tối là luôn nhận được tin nhắn về chưa cưng em khoái anh vì tết năm nào anh cũng nhớ tới ba má em lúc nào cũng có cặp dưa to đùng để trên bàn nhà em Ngày xưa anh còn khắc hình con vật của năm lên quả dưa mà sau này anh và ba anh mệt quá nên không khắc nữa. Em khoái anh vì anh luôn dạy em cách sống sao cho tốt, cho hợp lý. Có những lúc vì cái nóng tính của em trong công việc mà anh dành cho em mấy tiếng đồng hồ để cho em bớt nóng rồi giải quyết. Em khoái anh vì anh luôn tìm quán nào ngon, quán nào tốt để dẫn em đi ăn. Em khoái anh vì anh luôn cố gắng chỉ vì một mục tiêu là cưới em. Em khoái anh vì đã 8 năm mà tình yêu của anh và em như mới lần đầu gặp nhau. Em thật sự hạnh phúc gửi người yêu em Nobita. Hy vọng đây sẽ là một món quà ý nghĩa với anh. Em khoái anh. Quick. Ừ? Snow thì khoái bức thư này. Quick khoái tác giả của bức thư này. Cùng với ca khúc Hate I Love You của Neo và Rihanna. make me wanna smile. Can I not like you for a while? No, but you won't let me. You upset me, girl, and then you kiss my lips. All of a sudden, I forget that I was upset. I can't remember what you did. But I hate it. You know exactly what to do. adore you And I hate how much I love you, boy yeah. I can't stand how much I need you I need you And I hate how much yeah. I love you, boy Whoa. But I just can't let you go And I hate that I love you so Ooh. And you completely know the power that you have only one that makes me laugh gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick and Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Quick này, ừ? Trong một bức thư cách đây à, không lâu có một thính giả đã viết im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Có tin được không? Đây không phải là một lời hứa nên có thể tin được. Đây là sự giải bày tâm trạng của một người có một hoàn cảnh gì? Nhưng mà sao? Đọc câu này thấy hoàn cảnh thật đấy. Chỉ có hoàn cảnh thì mới bắt người ta phải im lặng khi mà vẫn yêu thương, trong khi lẽ ra người ta phải thể hiện niềm hạnh phúc trong từng câu nói, từng ánh mắt, Quyết nhở. Ừ. Buồn nhở, Quyết nhở. Ừ. Mong là Quyết không phải im lặng khi yêu thương ai đó không ạ Thì Snow thương Quyết lắm Này liệu tôi có phải đặt lại tên cho ngày hôm nay không đấy Chắc mình nên đặt tên ngày hôm nay là ngày bất an Thay đổi sinh xoạch <laughs> Thế có cái gì trên thế gian này không thay đổi ạ Quyết Có Những dòng chữ đang nằm trên tờ giấy này Đã được viết ra rồi Đọc thôi Thư của Thủy ở số điện thoại 0985 667 sao sao sao ở địa chỉ trên gạch dưới 1007 a yahoo.com.vn gửi một người Cần bao nhiêu thời gian cho một con tim cũ dích thôi nghe những bản nhạc xưa và từ bỏ thói quen ngắm nghía ký ức. Thời gian có thể làm mọi thứ cũ đi nhanh lắm, thì tình cũ rồi, người cũ rồi, kỷ niệm cũ rồi, nhưng nỗi nhớ thì muôn đời vẫn thế thôi. Nỗi nhớ không phải là thói quen để bảo tập lâu là bỏ được, mà càng tập thì càng thấy mình thành thạo trong đau đớn những xa xưa. Bao lâu rồi? Ta đi qua nhau chưa, hay vẫn cứ trùng trình ở những ngập ngừng của biết bao điều không thể nói? Những ánh nhìn ngày có nhau giờ không tìm được điểm dừng ở phía thấy nhau cũng đã bắt đầu thôi mong mỏi, thôi ngóng chờ và thôi hy vọng. Phía ấy lắm xa xăm, vẫn biết im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương đâu, nhưng có những yêu thương thầm lặng đến cồn cào lòng người và xót xa đến nhói vuốt con tim. Ta đi tìm hoài trong lặng yên để kiếm một chữ bình yên cho người, cho ta, nhưng sao tìm đâu vẫn thấy gió, thấy sóng ảo ạt xô lòng. Biển tình bao giờ mới lặng? Còn niềm tin cổ tích nào cho thế kỷ này chăng? Sao bao nhiêu nước mắt để rồi nhận ra chẳng bao giờ ta biết đâu là giọt nước mắt cuối cùng? Sau bao nhiêu đêm tranh vênh giữa những nhớ, quên, để rồi cuối cùng khi giây phút ngồi gõ những dòng này đây, ta không thể dối lòng thêm được nữa là ta chưa từng từ bỏ, chỉ là ta để mọi thứ tự nhiên thôi. Nếu còn có ngày mai thì cho nhau một cái hẹn ở phía cuối con đường thôi là đủ. Vì đường rất dài và lắm ngã rẽ, nên ta sẽ đi về phía con đường của riêng ta, cũng như người phải bước về phía người đã chọn. Chỉ cần vẫn thấy mình đang được đợi ở đâu đó là đủ cho một nụ cười và những bước chân không mỏi mệt. Ngày mai ta đợi một nụ cười. Cùng với ca khúc A Thousand Years của Christina Perry. theo của Nguyễn Phú Duy gửi từ địa chỉ sân trường gạch dưới đầy nắng a còng yahoo.com.vn cậu à một mùa xuân mới lại về trên những con đường lấm tấm mưa bay trên những cánh đào phớt hồng nơi góc trời của hoa và bướm với đôi má ửng hồng của cậu khiến bao lần tớ sao xuyến với tuổi 20 đầy sức trẻ của cậu và tớ và xuân lại về cả trong nỗi buồn của tớ với tớ mùa xuân này thật buồn đi trên con đường vắng mùi hương hoa thoảng qua tớ tự hỏi lòng mình trong cậu tớ ở đâu hay ở một góc nỗi nhớ đầy bụi bặm xa xôi mà lâu ngày không động tới và tớ biết rằng có thể chưa bao giờ cậu nhớ về tớ, một con người trầm lắng nhút nhát chẳng có gì nổi bật. Nhưng với tớ, cậu là một miền quá khứ dày đặc như một cái gì đó dây dứt khôn nguôi. Tuổi 20 tớ cũng đủ khôn lớn để nhận ra mình thích một người, để người đó luôn xuất hiện trong tâm trí tớ những lúc buồn vui và phảng phất trong những giấc mơ xa vắng. Nhìn thằng bạn luôn cười hí hửng nhắn tin cho người yêu, tớ lại cười chính mình. Có lẽ tớ nhát thật, chưa bao giờ tớ đủ can đảm cầm tay cậu, chưa bao giờ tớ dám nói lên những lời nhớ nhung tình cảm của tớ tới cậu và con tim tớ cũng chưa lần nào rung động ngoài cậu. Tớ chỉ biết chôn nó vào tập nhật ký của tớ nơi quá khứ, rất buồn, chỉ mình tớ biết. Tớ cũng chẳng hiểu vì sao định mệnh lại đưa cậu đến với tớ mà không phải là một người khác. Để rồi, trong ánh mắt của cậu, con tim tớ đã sao xuyến. Cậu và tớ là cả hai khoảng trời quá xa và tớ biết tớ chẳng có thể níu giữ được trái tim cậu. Và tớ cũng không còn quá bất ngờ khi biết rằng cậu đã có bờ vai để dựa vào khi buồn. Cuộc sống tự lập thiếu người quan tâm và cậu cần điều đó. Tớ vui nhưng có lẽ buồn sẽ nhiều hơn. Sau này trên con đường tớ đi, trên những trang nhật ký và cả trên những dòng tin nhắn của tớ, có lẽ sẽ không còn hình bóng của cậu nữa. Dù biết rằng sẽ rất khó để tớ quên cậu, nhưng với một con người với nhiều nỗi đau như tớ, thì thời gian rồi sẽ lấp đi khoảng trống ấy. Chỉ tiếc rằng tớ lại chẳng có ai để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn nữa và tớ cũng biết rằng sẽ rất lâu nữa trái tim tớ mới có thể rung động trước một người khác và tớ hỏi mình rằng liệu tớ có đủ can đảm để gặp cậu lần nữa không để chúng ta còn tình bạn. Cuộc đời còn dài mà cậu, dù có nỗi đau vấp ngã nhưng tớ vẫn mỉm cười vì tớ biết niềm tin và khát khao ước mơ không bao giờ mất trong tớ và tớ cũng vui khi biết rằng cậu đã có một người để chăm sóc và với con người cậu tớ biết rằng đó là một con người tốt với cuộc sống mới, mong những điều tốt đẹp nhất đến với cậu. Anh chị thân, mới đầu năm mà đã buồn thế này, chắc cả năm em chỉ toàn buồn thôi anh chị nhỉ. Nhưng có lẽ viết được những lời này em sẽ nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhờ anh chị gửi tới người đó ca khúc The Went Away của M2M. email của bạn là số điện thoại 09048 46474 ở địa chỉ vô danh a còng yahoo.com gửi một người bạn ở số điện thoại 0165 sao sao sao 2 cũng lâu rồi mình chưa viết một cái nốt nào cho ai đấy thì phải bỗng dưng cảm thấy muốn viết cho một người bạn chỉ là một người bạn trong một thời gian mình từng dành sự quan tâm nhiều hơn trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp nói chuyện tâm sự với rất nhiều người khác nhau đó là quy luật của cuộc đời con người rất ít người có một người bạn tri kỷ từ khi hiểu biết cho tới khi về già. Để quen được một người bạn cũng sẽ chỉ mất vài tiếng đồng hồ, hiểu biết về nhau rồi quen thân nói chuyện tâm sự mất vài tháng. Khi có một vài mối quan hệ bạn bè mới, thời gian họ tâm sự với nhau ít đi và rồi họ sẽ tạm thời quên nhau, hoặc có thể có một lý do nào đó khiến họ không thể nói chuyện với nhau nữa. Khi nghĩ lại, tại sao mình lại đánh mất một tình bạn mà mình cho rằng rất đẹp đẽ? nhưng cuộc sống là thế hãy đừng buồn vì những điều đó chỉ cần bạn luôn nhớ tới họ niềm vui của một con người không chỉ ở một người bạn mà nó lại xuất phát từ sự quan tâm chia sẻ từ rất nhiều mối quan hệ khác khi bạn cảm thấy một người không còn quan tâm chia sẻ với bạn nữa thì hãy đừng buồn vì đó chỉ là một phần nhỏ trong niềm vui của bạn bạn không phải là người có lỗi trong chuyện đó hãy cứ sống là chính bạn là một người mạnh mẽ nhí nhảnh khi ta còn thân thiết với nhau hạnh phúc không phải là khi được ở bên bạn quan tâm chăm sóc mỗi ngày nhưng hạnh phúc là khi thấy có người hoàn hảo hơn mình bên cạnh bạn hãy cố gắng lên bạn là con người mạnh mẽ mà tạm biệt bạn của mình người bạn đã đem lại cho mình sức mạnh mỗi khi vấp ngã còn mình cũng đã tới lúc mình phải tự bước đi trong những khó khăn tự mình trải qua những con sóng gió phía trước mình cũng sẽ cố gắng có một cái nhìn xa hơn về cuộc sống tương lai bộn bề của học tập công việc và cuộc sống sẽ giúp mình trưởng thành hơn gửi đến bạn ca khúc I'm Yours with Jason Mraz. Well, you done done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. God forsaken right to be loved, love, love. spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Thư của Lại Thiên Phú ở số điện thoại 0922 sao sao sao 899 ở địa chỉ thiên phú gạch dưới 1101 a yahoo.com.vn gửi Phạm Khánh Vi số điện thoại 0927 sao sao sao 866 ở địa chỉ Green Duck 1004 a yahoo.com.vn ngày mai sẽ có người khác quan tâm em rồi hôm nay hãy để anh làm tất cả em nhé bây giờ anh mới hiểu cảm giác mất đi một thứ gì đó thật quan trọng đối với mình là như thế nào nói sẽ quên nhưng anh không làm được nói không buồn nhưng anh thật sự rất đau có lẽ tình cảm của anh dành cho em lớn hơn anh từng nghĩ rất nhiều anh không thể mang lại cho em niềm vui ở hiện tại nhưng anh tin anh có thể đem lại cho em hạnh phúc ở tương lai anh vẫn ở đây chờ em vẫn mong một ngày nào đó em sẽ quay về rồi mình có thể bắt đầu lại từ đầu Vi à, anh nhớ em nhiều lắm. Anh biết bây giờ em đã tìm được người khác tốt hơn anh. Anh cũng mong em sẽ luôn vui vẻ. Anh không biết cảm xúc hiện tại của mình bây giờ phải giải thích ra sao. Anh muốn em quay về bên anh nhưng lại không nỡ nhìn em phải đau lần nữa. Thôi thì cứ để mọi chuyện như vậy sẽ tốt hơn cho em. Đừng quan tâm đến anh, để rồi em lại cảm thấy khó xử. Anh nghĩ anh đủ chững chạc để hiểu được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình và phải tìm cách chấp nhận nó. Anh chỉ muốn nói hết những suy nghĩ trong lòng để được nhẹ nhõm hơn mà thôi. Còn một câu anh muốn nói với em, anh sẽ luôn bên em mỗi lúc em cần. Hãy nhớ lời anh nhé. Gửi đến em ca khúc Nobody Knows was Tony Rich Project. things I needed to say. How could I let my angel get away? Now my world is just a tumbling down. I can say it so clearly, but you're nowhere around. The nights are lonely, the days are so sad, and I just keep thinking about the love that we be loving you still. love that we had, and I'm missing you. And nobody knows it but me. Này Quick, ừ? Quick tự hào là am hiểu nhân tình thế thái. Quick có am hiểu phụ nữ không? Phụ nữ cũng nằm trong nhân tình thế thái đấy. Thế Quick có biết khi nào một cô gái nói thật và lúc nào thì cô ấy nói dối không? Dĩ nhiên. Và Quick xử sự thế nào? Xử cô ấy thế nào á? Xử đẹp. <laughs> không phải là xử mà là xử sự. Thôi được, nếu là xử thì thế nào là xử đẹp? Là cô ấy muốn thế nào thì sẽ được thế, cứ nói ra. Đẹp nhỉ, nhưng à, mà hỏng bét. Cũng tự nhận là am hiểu nhân tình thế thái cơ đấy. Sao hỏng? Vì thế này này, giả vờ thôi anh nhé. Giả vờ đụng khẽ tay anh nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhá em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh nhưng anh cứ ôm em giả vờ sợ mất em anh nhá em sẽ cố tình im lặng để anh cuống hỏi em đâu em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau nhưng anh phải đợi đợi em nghiêm túc đấy và rụt rè đề nghị thôi hay là anh cõng lên xe em làm như buồn ngủ biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em giả vờ mình yêu nhau anh nhé để em được ghen tuông ghen tuông hợp pháp mấy phút thôi em sẽ hỏi về một con gái nào đó rằng ai nhắn tin cho anh như thế giả vờ đi anh và cái nhói đau trong em rất thật anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu. Giả vờ anh dơ cao lên một món quà bắt em cố với, để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con. Anh hãy giả vờ nói yêu em, vì có ai đánh thuế một câu nói đâu nào. Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm, giả vờ níu kéo em khi em nói có lẽ đã tới lúc em đi. Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật nước mắt em rơi cũng đâu là thật tại con gì bay vào mắt em thôi và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh sự thật là em yêu anh biết bao anh biết không ký tên la thị việt ở địa chỉ Việt vietkta Sevina com ở số điện thoại 0122 sao sao sao 8430 gửi Trần Văn Toàn ở số điện thoại 0973 sao sao sao 672 ở địa chỉ trần toàn gạch dưới 23489 gạch dưới tha@yahoo.com cùng với ca khúc Bubble Love của MC Mon và Melo. 조용수 with 서인영 그리고 MC 모 사랑의 올스타 클라블레이션 사랑은 물방울처럼 투명해지리 그리고 그 사랑에 모두가 행복해 거 얼굴만 봐도 뭘 안 먹어도 배불러 One step, two step, 한 걸음 더 네 마음을 열어줘 조금만 더 네 목소리만 들어도 난 너무 좋아 끊지 말고 동행하자 5분만 더 This sweet bubble love 너무 새콤달콤해 투명한 네맘처럼 너무 깔끔해 Crystal clear 널 향해 달려 Up in the air 날려 날려 Don't be afraid, blow it away 걱정거리들 모두 밀어내 너와 나의 약속 서로 my yaksın 내게 준 선물 널 위해 살아갈게 I will never stop 눈물조차도 I never make it drop 모든 걸 담을 사랑의 물방울 커져가는 버블 럼 never let it pop 길거리를 걷다가도 아침밥을 먹다가도 피곤해서 졸다가도 네 생각만 나 방송을 하다가도 가사를 쓰다가도 노래를 부를 때도 네 생각만 나 쓰라린 내게도 이제 몸이 왔으니 저물방울처럼 투명해지리 빛은 어둠 속에 밝게 빛나니 떠올려 email của Nguyễn Văn Lượng số điện thoại 01674521832 gửi Hoa Hướng Dương 1442000 a com gửi kẹo đắng biết nhau từ khi chúng ta cùng nhau trải qua một mùa hè nắng lửa rong ruổi từ nam ra bắc trên chiếc xe đạp trong một hành trình mà cho đến giờ anh vẫn không tin là mình đã trải qua và đó cũng là khởi nguồn cho bao nhiêu những việc làm cùng nhau tình nguyện những chuyến hành trình cùng nhau và rồi học cùng nhau trong một lớp Lớp học tiếng Anh có lẽ là nơi anh thấy ở em nhiều điều mà trước đây anh chưa hề biết đến. Ánh mắt ấy làm anh tìm về những điều liên quan đến em và chợt anh nhận ra có lẽ anh đã thích em mất rồi, kẹo đáng ạ. Và mỗi khi nhìn vào mắt em, anh tự nhủ là sẽ làm cho ánh mắt ấy luôn ánh lên niềm hạnh phúc. Gửi đến em ca khúc Just the Way You Are của Bruno Mars. Cảm ơn chị rất nhiều. rất nhiều năm tháng đọc rất nhiều tâm sự của các chàng trai mới lớn rồi đến những người đàn ông trưởng thành, Snow đã biết rằng rút cục điều gì làm người đàn ông thấy hạnh phúc nhất khi bên cạnh một người phụ nữ. Sao chúng nó không áp dụng đi? Biết mà không làm thì coi như là không biết. <laughs> Vì Snow thấy Quick luôn có vẻ mặt rất hạnh phúc khi gặp Snow mà. Chẳng lẽ là cứ phải buồn về một việc không thể thay đổi? Nhưng tóm lại, Snow biết cái gì? Nói nghe xem chính xác không nào. Điều gì làm cho người đàn ông thấy hạnh phúc? Là cảm giác được thấy bình yên. Đúng chưa? Không nói được nên lời vì quá đúng. Thôi đọc thư đi vậy. Thư của Nguyễn Anh Tuấn, số điện thoại 0982033637 ở địa chỉ Mr gạch dưới Nguyễn Tuấn a còng yahoo.com gửi đêm cuối ở số điện thoại 0987 899 sao sao sao ngày bình yên bên em là ngày gió thảnh thơi đùa vui với mây trời là ngày nắng ngập tràn cánh đồng quê xanh sao. có yêu đâu ngày bình yên bên em là ngày sông bay ngang mặt trời vương vấn những vì sao lấp lánh thành dòng nghiêng trôi ngày bình yên là ngày có em trong vòng tay bên anh chiều hè muộn trải cánh đồng quê một màu yêu đương biết yêu nhau như ngày dài nhớ đêm thâu biết yêu nhau như đông qua chờ hạ lại phải ngây dại ngây dại bởi màu mắt em thẳm sâu soi trong ánh chiều vàng ngày ta tốt nghiệp ra trường cũng là ngày đôi lứa đôi ngả chẳng hẹn hò không níu kéo ta buông rơi bàn tay từng nằm trong lòng một bàn tay khác ta lướt qua đời nhau để lại tà áo vấn vương gợn bay theo gió hóa thành hoài niệm ta lao vào mỗi cuộc mưu sinh để tồn tại để có lúc nào đó đơn côi và lạnh lẽo ta mới chợt giật mình tự hỏi ta có đang sống không niềm vui ta tới rồi đi mà chẳng giữ nổi nụ cười bay qua hết đêm vắng nỗi buồn ta thầm lặng trong ngày nắng chẳng có ai san sẻ cùng mưa thì vẫn cứ rơi mỗi khi trời nổi gió sông vẫn trôi dù biết thác gành gian khó đang ở phía trước mình ngày hôm nay em gửi đến ta lời mời chung vui khi gặp lại em lấy chồng để nỗi buồn cho ai sống thanh thản và thật hạnh phúc em nhé dù em có đọc được những dòng này hay không Trần thân mến bình yên nhưng phải có một người mình yêu ở bên cạnh thì đó mới thật là một ngày bình yên và đây ca khúc Tonight I Wanna Cry của Kid Urban Alone in this house again tonight. I got the TV home the sound turned down in a bottle of wine. There's pictures of you and I on the walls around me. The way that it was and could have been surrounds me. I'll never get over you walking away. let go of my pain To hell with my pride Let it fall like rain from my eyes Tonight I wanna cry Would it help if I turned this sad song myself would sure hit me hard now that you're gone. Or maybe unfold some old yellow lost love letters. It's gonna hurt bad before it gets better, but I'll never get over you by hiding this way. I've never been the kind to ever let my feelings show And I thought that being strong meant never losing your self-control But I'm just drunk enough to let go of my pain To hell with my pride, let it fall like rain from my eyes Tonight I true, but I'm just drunk enough to let go of my pain. To hell with this pride, let it fall like rain. god các bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn.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 Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. quick and snow show.